Gurekin eh, dugula mm, nolwen butei, egunon zuri? Egunon, Pampi. Eta eskora zari magira e, naiz eta ez ziren errikoa ikasi duzulako eskola. Bai, ikasten ari naiz euskora, beraz, uh, eh, barkatu akatzen gatik, hain zinetik. <laughs> bai, egen behar da, demora, laburrez, eh, ikasi duzula. Bai, be, hor, formakuntza intentsibo bat egiten ari naiz, uh, eh, itxasun, uh, eh, zarotik, eta mm, baina lehen uh, ikasi nuen pixka bat uh, lanean eta eta gau eskolan ere bai urte batez, beraz, bai. Lanean, ikasi duzura hori aipatu behar dugu, ere? Bai, lanean pixka bat uh, baratze gintza ikasten, ikasten uh, nuerarik, Eh, nire, nire bi nagusiak eh, eskualdunak eh, ziren eta nire lankideak ere bai. Beraz uh, batzuetan uh, mintza praktika egiten uh, egiten genuen, baina zen bat ere erresa eta gara jortan uh, ez nuen bizkion gimen peratzen euskara. orain baino gutiago. Mm. Azteko, lau bost urtez, Uha txaundiak egin dituzu, zerotik abiatu zirela, egan behar da? Zero, zero, eh? Bai, bai, bai, <laughs> zero, zero. Zenta, zu lionen haunditu zirel, zure biziko lehen urteetan? Uh, bai, bon, e, hiru urtez uh, handitu niz uh, Lionen, nire familia osoa Lionekoa da, eta beraz Lionen sortu nintzen, eta bon, e, hiru urte guti gora bera nitu erarik, euh, nire gura erabaki zuten uh, ni eta nire anaiarekin joatea pretan erat, bizitzerat. Eta... Hora, autu zeien zuten, ez zuten familiarik edo... Ez, bat ere, ah. justu maite zuten Bretania, beraz, uh, harat. Bai. Eh, eta hain zin maite zuten, zenta noluen deitzen zira, Bretaniako bai. izen bat? <laughs> bai, hori da. bai, sortu, sortu nintzen uh, uh, noluen logoa zerarik uh, telebistan. <laughs> Hori da lutura egiazki? Bai, bai, bai. <laughs> Ez duzera esumitzen, bo, polita da noluen izena. Bai, bai, biziki hmm. polita da noluen izena. Beraz, hori gehiago baduzu Bretañan, eta bai. hor bai. nun ze ikasketa egin duzu, adibidez? Uh, ikasketa eh, ez uh, uh, <laughs> bon eskola nintzen normala eta gero, Uh, Basua eta gero uh, joan niz uh, arkitektura ikasketetan, ikasketetarat. Ah, bai? Eta, bai, eta <laughs> hori uh, iruila betez eta gero fet, euh, gogoa, gogoa nuen euh, bidaiatzeko, eta euh, aski nuen eskolarikin, eta beraz joan niz uh, Norat? Uh, ebe, gara zen, eta beraz um, bizkizaila zen frantziatik joatea, Beraz, eh, egon niz frantzian eta bon, emiretzi urteetan ez eh, nuen eh, diru hainitz. Beraz, uh, atxeman, uh, nuen manera bat bidaiatzeko ez ujirik, baina merkea. Mhm. Eta beraz atxeman dut uh, eta uh, da manera bat bidaiatzeko Mm, lan egiten duzu usu etxalde batean eta eta zure lanaren um, lanari esker um, laborariak ematen dizu um, dizute um, janaria eta oia bai. Mhm. Eta beraz hori egin dut eh, gutiko bera urte batez. E, um, e Nuntzinen hor lehenik? Lehenik uh, garronen ah, bai. nintzen. Eta hona bai. zen zen, or, eh, beraz kokatzeko berriz COVID garaia da, beldur hori bazen, kanpotik zelarena. <laughs> Bai, beldur hori bazen, eta uste dut ez zen biziki honartua, zela ah. Eh, biziki baina... Ez, eh, ez dutukan eh, arazurik, beraz... Eh, Eta konfinamendu gara iazen, behar ziren paperak bete Batzuetan bai, batzuetan ez, oh. konfinamenduak ziren uh, ez, ez bizikiluzeak, hmm. ez, ez, ez ditut horrez eipen, bai. <laughs> <laughs> Baina, bai, eta oha, bai, hori egin dut, eta lehenik uh, eh, tarnek garrunen, eta guti gora bera sortzi, ufing egin ditut. Ah, bai, Bai, eh, urte bat ez. Laburrak ziren ordean bako txak? Bai, horoko ehm, uh, eh, uh, ziren um, iru, iru hastez. Ah, bai. Bai, bai, eta beraz, uh, iru hastez momentu batean egon nintzen armendaritzen hor eh, frantziatik kanpo nintzen. <laughs> Eta, beraz, eh, bai hori egin dute hiru hastez, eta izigarri gustatu zait. E anfet, eh, hor nintzen etxalde batean barazkiekin, baratze gintza egiten, egiten zuen laborariak. Eta... Eta beraz, ez dakit zergatik, Mm, lehen eh, ez, eh, ez nuen nahi eh, bat ere baratzegintza egin, pixkat aspergarria atximaten nuen <laughs> Eta, en fait, be, ez nuelako entxeatu. <laughs> eta entxeatu niz, eta biziki-biziki maitatu, maitatu dut. Eta, eta beraz, hor hiru hastez eh, nintzen eh, etxalde honetan. Eta, bon, gero segitu dut nire bidaia eh, etxalde, etxalde hori zelako nire bigarren etxaldea, beraz gero um, urte txipi batez segitu dut bidaia eta gero berri zitzuliniz uh, ahmendaritzerat. Ah. Uh, Sasoia egiteko, Uh, Azor lankide gisa? Bai, lankide gisa, eta batzuetan uh, berriz bufing egin dut, eta batzuetan behiz lankide izan naiz, beraz etxalde honetan uste dut urte batez guti gora bera uh, egon niz uh, Zer egiten zuen, ze baratzeki mota baziren hor? Uh, denetarik, denetarik baziren... Ba, ba uh, Baziren ere arbol batzuk eta hartogorria egiten zuen ere, e, irina egiteko eta polenta. Eta eta orra, eta, eta woofer, e, <laughs> eta woofer e, hainitz baziren beraz e, mugimentu bazen eta bizi, biziki bizian zen etxalde hori. Beraz biziki maitatu dut eta ezagutu dut jende hainitz han. Ba. Mm. Egan behar da, aikarekin, beraz, eh, ikastaldi hauekin baituzu, irratia hautatu duzula, beraz, eskora entzuteko, hori da praktika batzu bat dituzue, ikastaldi batzu bat dituzue, Eta bai. beraz, hor, haste bat, eterdi, fite pasatzen da. Bai. Hortako guk ezagutu zaitugu <laughs> ere, nagoen. Bai. Eta e, meki emeki, hasi zira hemen gotartzen, eta ideia dintzauzu, ideia eskora ikastea. Bazen eh, berdintasunik, hor, edo... Mm, bazen berdintasun bat, bai, mm, biak Britanian eta Euskal Herrian mm, badute uh, bere izkuntza. Bai, haien ba, hizkuntza baina um, Britannian nintzerarik ez dakit. berdadan nire gurasoek eh, ez zirelako Britanniakoak eh, ez nintzen, eh, ez nintzen uh, zinez kulturan, kulturaren barnean, beraz eh, ez, nuen biziki entzun hmm, Britanniara. Ez etzen entzuten beste? E, ez sobera eh, entzun dut batzuetan uh, biziki zaharrekin, ah. bai. eta, eta ala ere eskolan uh, proposatzen, didate si, zidaten? bai uh, ez da ekit nola bai. bai, bai. ikastea. Baina ez dut egin, ez zen... Eh, ba, zen dakit zdakit, nire, nire lagunak ere euh, ez, ez ziren biziki zuten euh, euh, gogoa uh, <laughs> ikasteko, mm. beraz, ez dut egin, baina bon, hemen unat uh, eldu nintzerarik uh, ulertu dut mm, zela biziki importantea eta eta beraz eh, egin dut, eta hemen entzuten nuen, eh, nire, nire ingurumena eh, hemen aski eskualduna da, beraz uh, um, zailago, uh, zail, zen ulertzea uh, importantea zela hizkuntza ikastea. Mm, eta indar handi bat egin duzu zen, hemengo hainitzek ere ez dute mintzatzen eskora, alta hainizak ezagutzen dute eta ulertzen dute, enan zuk eh, indaja ondia egin duzu eta galde egiten du indaja bai, galde... denbora, <laughs> dirua Bai, ind indaja eta, eta denbora. Niretzat uh, uh, gehiago denbora, formakuntza hau adibidez uh, sei hilabete, sortzi hilabetez uh, hilauten du, beraz uh, aski luzea da, uh, zure bizia pixkat uh, artean da, eta <laughs> hori aski zaila da, baina, bon bada, bada abentaila initz, eta... Mm, baina place handi bat da Euskara mintzatzea eta ere bai, eh, bai, astapenean eh, justu egunan ezagutzen zurarik, biziki atsegina da justu ben, badaki... <laughs> Hori zaila da erraitea. Baina ezagutzen duzurarik hitz bat biziki bon, kontentzira uh, Beraz, bai piskat joko eh, joko bat bezala da niretzat uh, mintzatzea. Berriki, eh, iditzi artikulu batean, hor, eh, irakurtzen nuen, eh, justuki eskualdun berri batek, eh, erraiten zuen hori, eskualdun zahar eh, buruz, eh, boa, entzatzen zira, egunon erraiten duzu, eta gero parean, hasten delarik, eh, hor pixka bat, emaiten zaitu, eh, baldintza txarragoetan, ez balin madakizu, bai. bat eh, segitzen, edo... Bai, hori, bel, mm, beldur nintzen, astapenean, hori egia, ulartzen dut, Baina justu eh, momentu batez, uh, <laughs> ikasi dut nola gaiten da uh, barkatu, baina Euskara ikasten ari naiz, <laughs> emeki otai, edo gero ah, ez bai. baldin bat dutu lehzen frantxexez izanen da, baina mm. eta hori ez da bat ere zailagatea, astapenean bai, baina eta mm, eta gero bizki ongi pasatzen da eta horoko e, denak bizki konten dira e, ikustea e, e, Euskara ikasten ari zirera, ari zira eta zirela eta beraz e, ez da, ez hori da justu konfientzia eta Baina, etortzen da. Zaila, zaila derarik, da, mm, niretzat, egunan erraiten du dararik, eh, eta beste pertsona mm, nire parean eh, erantzuten du bonjour. Baina, badakit euskoara izagutzen Abai. Ah, duela. Bai. <laughs> Beraz, batzuetan hori, bo, pixkat, eh, do da, baina. Nik badut alderantzizkoa batzutan eh, erraitea hemen berian, eh? lanean kurutzatzen dugun norbait eskalerritan, eta ezakit zergatik eskapatzen zauzun bonjour hori, <laughs> eta besteak egun hon erantzuten dauzu, oh, ze zozua. bai, bai, bai, aukera zen, baina, eh? bai. Errestasunak dituzu, hizkuntzak ikasteko? Ebe, ikusten dudararik nola, nola segitzen dut, uh, nola haintzin haitzen naiz uh, formakuntzan uh, eh, berbada baietz, baina ez nintzen uh, onartu lehen. Ez zinen onartu. Ez. Hmm. Hor, ze maitetan zira, nola hasten da, uh, sortzi labeteko ikastaldi trinko hori? Bai, uh, azaruan hasten uh, zira astapen astapenean, beraz uh, ab, abat bat deitzen da maila. Hor, eh, ni eh, nintzen pixka bat gorago, baina untsa zen ere oin, oinahiak ukaitea behiz, beraz uh, aste, uh, ash, ula, asin nintzen astapenetik. Mm. Eta, Egun hon, no luen deitzen nahiz? Bai, dena hori. Hmm. Eta mm. bon, aspergarria <laughs> Hala, ere astapenean, baina gero um, izte gainit dut eta bizki, bizki konten niz eh, hori egitea. <clears throat> eta, eta gero, ba, hor uh, eh, abibi mailan niz, beraz bada abat bat, <laughs> lau, eh, lau astez, gero abat bi, lau astez, gero uh, abibat lau astez, gero abibi eta eta Eta zer, zer mailan, uh, zer iniz. be, bat, mailara bat. maila Be bat, dut? Euh, duzu? Bai, <laughs> bai, espero dut baietz. Gero azterketak izanen dira ikainean. Bai. Eta ega? Ego batez, mentuaz? Euh, menturaz, bai, baina ez oino. <laughs> berdut kanporan izan. ite duzu hori, eh? Bai, bai bizki. O, oartu gira hemen, eh? Ba, kizu, eh, egun osoa pasatzen duzu pantaidean zinean minzo eta beste, be, egia kanpoan ongi girela. Bai, bai, bai, hori segur, eta ni, eh, nire nire azken eh, urte pasatu ditut uh, pentsetan <laughs> barazkiekin eta hor bon, formakuntzan izatea biskat zaila da udaberria eh, ikusten uh, ikusten etortzen eta <laughs> dena hori uh, bai hori pixkat uh, zaila baina. Baina burmuina akitzen da, eh? Neka, nekagarria da, eh? Bai, bai, bai. Ez da fisikoa, baina mentalak ere uh, sofritzen du. <laughs> Bai, bai, biziki. <laughs> Akigarri da. Ba, gero fisikoki ere, uh, bai, tiarririk egotea eta dena hori... Me bai, burmuina berda, berdu aire hartu. Mm. Ure <laughs> hartu dugu kanpoko azirela. <laughs> Noluen, autatu duzu uh, kantu batzu galdein dauzkizut, eta uh, hemen sorpresaz bakarrik eskual kantuak hautatu dituzu. Uh, ez azkenea uste dut, berde prato ez dela... Ah, ez da Uste dut espanol ez dela, bai. Ah, dos, baina eskola errikoa da. Eta lehen lehenik nakar taldea. Bai. Senako? Be, izigarri maite dudalako kantu hau. Lore <laughs> eta laban nautatu zu. Ikusi ituzu deia? Hemen festibalean edo Ez, ez, ez no. Mhm. Mm -hmm. mm. Untxa, noluen buteiekin gira, eskola ikasten ari da, eta frango ederki ari zira, <laughs> eta huartzen zira zure utxetaz eta zuzentzen dituzu bakarrik, <laughs> hori importanta da ere. Lore talaban kantua, nakar. Dakar taldea lore eta laban eh, deitzenen kantua hautatu duzu noluen eh, goizuntan baitugu, noluen butei gure uh, eh, goiomita eta orako deiturarekin bai uartzen ziste, uh, orai hartzen mani zu ez dela errikoa bainan eskola ikasi duzura Bai, Bost urtez. Bost urtez. izan da zailena zuretako desmartxauntan? Zailena... E, behar bada hori, ez dakit nola egiten da hori, um, remetra en question, baina identitearekin hori euh, uh, bizki, fen, pixkat zaila Lionen sortu nintzen, gero Bretanian handitu eta orain erabakitzen dut uh, hemen uh, gotea, beraz... Um, euh, Nortasun eh, uh, keska bat beti, mm, galdezketa bai. bat horren inguruan. Bai, bada zerbait, eh, bon, gero ingurumen bizki mm, polit bat badut, eh, gisakoa, txegina eta beraz, bon, bizki ongi integratu zira ere? Bai, hori da... Eta onartua izan zira? Bai, hori da. Baina, batzuetan eh, nire buruan, ben, mm, adibidez, mm, ba, ba gar, mm, zerbait, eh, beriziki, uh, pixkat zaila, zaila zela... Etxe bat xarkatzen ba hitz batzuk pixkat eh, zaila zen eh, zaila ziren uh, onartzeko eta eta dena hori adibidez pentsarazten dit ez dakit uh, norda, nunda nire lekua nun bizi nun bizi zen ahal dut eta hori e, ez ez dira beldurak dira, baina bai, batzuetan zaila izaten alda. Mentoz, memento untan hemen zira, baina berdin hemen amak urte muruan, ez zira bai, mugitz, bai, bai. gai izanen zira. Bai, Eta, <laughs> Hemen esperientzia bat eginen duzu, hasteko. Bai. Eta unat etorri ziderarik, bai, eh, lehen gauza da, eta denek erraiten dute, eh, lan bat atzemaitea gauza bat da. Bai. Baina gero etxe bizitza bat atzemaitea hori besterik da. Bai, lana eta etxe bizitza rekin uh, eh, aski xantzaukan dut uh, eh, astapenean. lana beti xantzaukan dut beraz uh, milesker. <laughs> eta, eta gero, um, ere bost uh, urtez, etxe zaldatu dut zazpialdiz. Abai. Ah, <laughs> Beraz... Uh, Zergatik? Batzuetan uh, auto autu pertsonalak ziren, batzuetan kario uh, egizen um, zen, batzuetan uh, uh mugitzen um, ziren eta um, de hori. Baina, bai, berriki, eh, zailena zen bizinin zen nire lagunen gura etxean, uh, eh, sortzi hilabetez, pentsatzen eh, genuelako errexagoa izanen zela etxe bat atxematea baina ez zen, eh, ez zen bat ere, eta mm, irisarrin bizin nintzen, eta banekien uh, gazte batzuek xarkatzen zuten apartamendu bat, eta ni nahi nuen uh, uh, lagunarekin, beraz joan niz um, berekin eta bere gurasoekin bizitzerat, uh, eta uste genuen, bon hori izanen zera... Mm, iru edo lau hilabetez, baina piskat eh, gehiago ira eta... Eta eta hoja, beraz um, gara jortan erabaki genuen uh, eh, mesu bat igortzea um, Airbnb diabeai eta justu galdetzeko posible denetz uh, bere, bere bigarren etxea aloka, alokatzea, bai, eta mm, eta horra, eta erantzun bizki goxo batzuk ukan, ukan ditugu, baina ez eskorrak eh, beti, ofa beti, eh, justu behin ukan dugu mm, bai eskor bat, baina mm, kario egizen guretzat, beraz. Ah, bai eskor bat ukan zinuten. Bai. nahi du, jabea presera zuedi alokatzeko apartamendu bat, Airbnb, no? Azteka edo egunka bai. alokatzen zuena. Bai, hori da. Ze bai. urteko. Eh, urteko, bai, baina hilabetero zen eh, mila, uh, mila, mila bi... mila ah, bai, bai. hilabetero, beraz, hmm. bon, niretzat laboraria, ez laboraria aprendiza <laughs> zen... Uh, Aprendiz guan, mm, zintzenuen hori ateratu. Hmm. eta, bon, nire laguna, partekatu ber, genuen beraz, ez zen bat ere posible. Mhm. Baina, uh, Airbnb horien jabeetara joan malimazidezte, eran nahi du, etzela beste atera biderik, sekatu dituzue beste apartamendu batzu, eta denak mm, hartuak bai. ziren ondarean, eta hemen ikusten duzu, ordean, uh, jabeek uh, eh, baliatze dituztera beren apartamenduak, diru gehiago egiteko, ora asteka salduz, eta sustut baduzu erantzun txar bat, memento batez. Bai, momentu. Edo berezia. Bai, berezia, bo txar, eh, erraten aldu. Bai. <laughs> E, bai, bombe, erantzuna hau, bai, haipatu, dut. Haipatu eh, izan da prentxan, eh? Mm, bai, bai, pixka bat, uh, obe, uh, itzak, uh, be, izaten aldira batzuetan, eh, guk biziki ongi ari gira eh, bizian, laire, eta xantza, <laughs> xantza dugu, bentailu hainitz baditugu, uh, <laughs> ez dakit, baina uh, bikote etero bat gira. Suriak euh, gira, bai. Uh, ebe, deiturak dituzue. Bai, dena hori, eta beraz, xantza, euh, entro gime. Kakotxen artean. bai, baina hori da abentailak, eta... Euh, Erra nahi du, alde hortatik, normalki ez duzie diskriminaziorik behar. Bai, hori da, eta... Beste batzuk konparatuz, Mareluski. Bai, mare eruski eta eta beraz ba, e, gizon hori uh, erran uh, erran digu uh, ez zela posible euskoaregian bizi uh, ez duzurarik uh, odol euskoalduna eta eta beste gauza batzuk baina bon, ez da... xenofobia forma batean sartzen gira? Aba, ah, ai, segur. Gaiati <laughs> izenpetzen du, bere iazko izenarekin, eskual izen batekin? Eh, mm, bai, mm, ba, en eh, gizon hori zen dona martiriko hauza Eta beraz, bai... Eh, normalki pertsona errespetagarri bat, eta errespetua duen adien dehentzat? Bai, <laughs> baina, bombe, um, ez du, ez du ez digu eman eh, errespetua bat ere <laughs> mm, eta, beraz eh, hori hori jakin dugurarik eh, erabaki genuen uh, erraitea. Uh, Zuen lagun bati erranduzi hastapen batean, ez ziste duan, bai, Bai, afet, ez, nekien norzen uh, eta beraz bombe... Bizki, bon, triste, zen, eta piskat, uh, bon, kesu nintzen ere bai, baina hola zen, eta, et, bref, bai, erakutsi, erakutsi diot euh, mesu hau euh, lagun bati, eta, euh, eta bai, bai, bai du dona, dona martiriko hau zapeza zela. Mhm. eta, voilà. komunikatzen zinuten mesu pribatu bidez, beraz? Bai. Eta mementu batez ere ateratzen du eh, beste gauza bat, ez dakit lotura egiten duen amalgama erraiten du, bai, ari dira uh, errefusatzen batzu, fen, zuek bezalako juju batzu, kasik, <laughs> bai, <laughs> bai eh, marieneako proiektuak eta ez ez datu nahian, beraz ez da gehiago etxe bizitzarik, beraz ez din nigar egiteratu nahian. Bai, guri falta, dena hori guri falta, eta... Edo joan behar uzora maulerat, edo... Bai, maulerat, eta... Bon, ez dakit... Eh, zaila da, niretzat eh, hori um, aipatzea euskuaraz, ez, du, ez ditu dalako eh, iztegia, enfin, itzak eta... Beraz, ez, dakit nora erantzun <laughs> bakatu baina. Bai, bon... Um, Baina kolpe gogorra izan da, araike, erantzun hori denukaitea. Bai, Bai, bai, bai. ingurumen hori eskualdunez inguratua zinen eta etzinuten bat ere ber, eh, ber besteekin eta hor bat batean baduzu eskualdun bat eh, bai, <laughs> zarta bat eh, emaita duzuna. Uh, bizki posten naiz ingurumen horako uh, or, okaitea eta... Mm, biziki, biziki ulertu dudalako ez zela, ez zela mm, egia, ongi etorri naizela, eta, eta dena hori, beraz, dena hori xantza bat da, eta mm, gainera nire laguna mm, bere bi urtetatik eh, hemen bizi da, eta... Gajaitera da, hemen dela? <laughs> bai, hemen da. Eta beraz... Um, mondena euh, euh, euh, hori uh, aski aski fite pa, pasatu da eta eta ez zen uh, aski, uh, aski erriski ulertu dut ez zela normala eta importantea zela uh, ebe salatzea hori eta beraz uh, utzi dut uh, fuite Be, <laughs> berri uh, edatzen eh? bai mm Era merda gaiat ta dut eskualduna zera baina ez daki eskora eh jakin merda Uh, Ulertzen du, baina ez du mintzatzen. Zuk eh, gizon horrek, Ah, bai, bai, bai. Zuko beki mintzatzen duzu. <laughs> Bai. Artetik <laughs> bai. Ez duzu eskualo dula, <laughs> bai, bai. Eskualo du Bo, eta undajean, beraz, ulertu duzu. Hau, ez zela alokatzeko, eta beste zerbait atzeman duzu. Eh. Bai, aiean, orain aiean bizigira, eta bizki, bizki konten dira. Mm. ez dauzi barkamenik galdegin, ez dauzi ez dauzi ekulutzatu gizon hori gerozik. Ez, uh, egia errateko, ez dut ezagutzen bere bisaia ez dakit uh, e, mm. norten. Mhm. Mm -hmm. E Ezagutzen dut bere izena, baina... Mm. Balima, zinu zerbait erraiteko hor? Entzuten balima du? Zepa, ez dakit... E. Po, txutu, Ez izan da uzapesa ez duzu urarik maite diendea, edo... <laughs> bai. usti dute duela utziko zuela, dut da. <laughs> zuen gatik. <laughs> Eh, bai, bai, biztanena. Hale, <laughs> beste pausa bat egiten dugu, eta gero interesatuko gira baratze gintzariz, eta hori da gustuko duzuna bai. ere. Eta aldiuntan beste eskualtalde bat, hau da koban. Bai. Electro Swing. Bai. Eskoraz, Caravan Palaz eta badira <laughs> frances taldeak, eta guk badugu koban. Bai. Eta bai. biziki, biziki... Eh, Baina nautatu zuko ban. Bai. Eta klimas gaiztoa edo horako zerbait. Ale, noluen buteiekin girela goizuntan, eskora hasi duen eh, Lioneko, ez dakit nola erran behar den, azteko bai eskualduntzera izi Bai. <laughs> Kuban taldearen klimaz gaiztua kantua entzuten ginoen, eta hau eh, noruen buteiek hautatua gure gomitazira, Noruena. Eh, eta una dintzira, beraz, ikastaldi bat egiteko, haikan eskola ikasten baituzu. Aste bat eta erdiz, untxo pasatu da? Gaur da azken eguna? Bai, <laughs> oben. Oh, Kutriste <laughs> izanen gira? <laughs> no, biziki ungi pasatu da eta hon egiten du ez pakarrik euskara ikastea ikasi dut pixka bat nola martxan den uh, irratian, eta hori bizki atxegina zen. Bai, e, zinuen txekura irrati bat edo... Ez. Ez? Ez, ez. Justut barnetik? bai, barnetik ez. Zenta galdegina izan zauzu ere elgarrizketa bat egitea, ondoko egunetan bai. entzunen dena. <laughs> Hori ere, astapenetik burura arte egitea, lana? Euh, Egan nahi du galdetegia Bai, bai, bai galdetegia eh, prestatu dut, gero joan niz eh, urgun erat nire erakasle oia ikusterat, eh, nire, fan nire, bai, egindudan formakuntza aipat aipatzerat. Azparnen egin zinu hori? Bai, azparnen, CFA, azparneko CFA. Azpantxika bai. altzueten gana joan zira? Bai, hori da. Eta, eta bizkiongi pasatu da, gero montaketa... Ege eh, Hainitz, hainitz. Obeki... Mm, Obekida montaketa egitea gero. <laughs> garbitzeko, eh, hori ba, duzia? Garbitzeko, normalki, uh, minutu iraun behar du, baina hor uh, eh, amazazpi minutu <laughs> irauten, eh, irauten zen, beraz, bai, <laughs> montaketa uh, beharrezkoa zen. Hala, hor egin duzuna, gero, montatu, garbiketa erraiten dugu, soinu hori, duda, kirriak, kendu. Bai, bai, dena hori. Eta biski interesgarria zen, bai ariketa ona. Mm -hmm. Ez ziren uste hori eginen zinuela, unat ditean? Ez, bat ere. <laughs> Eta hori hemen eh, ere ez, orain. Mm. <laughs> Elkarrizketa hau. Ah, elkarrizketa hau ere ez. <laughs> Gero egin dauzugu ez beldurtzeko. Bai. Baratze beraz, ikasi duzula, eta gustu hartu duzula baratze gintzan. Bezuki, bai. armendaitzen asibaitzinen, hor. Bai. Eta hortan nahi zinuk esekitu? Ebe, bai, nahi nuke, eh, ez dakit, eh, ez baldin bat eh, egiten barat ez dakit zer egin nahi dudan. <laughs> Beraz, bai, nahi nuke egin eta izi gari maite dut lanbidea hau. Sasai honetan, bon, formakuntza eta gero lan eginen dut lagun batzuekin, instalatu dira duela be urte bat, beraz bere haien eh, bigarren sasoia izanen da. Beraz, isturitz, eh, lan eginen dut, uh, uda, uda unetan, eta, eta gero ez dakit uh, zer eginen dudan. Mm -hmm. ja, bai, baratze gintzen, uh, problema da, behar duzu lur pixka bat, zure bai, lur pixka bat, diru, diru hainitz, bai. eta dena hori ez dut, Baina beraz, ikusiko nola aintzinen den, eta ez naiz presatia, goita laurte ditut beraz eh, denbora badut, eta eta ongi egin nahi dut, beraz, eh, bombe, denbora hartzen dut, eta horrela mm, etxalde mm, desberdinetan... Eh, uh, lan egiten ahalko, ahalko dut eta hori biziki aberreskaria izanen da. Mm. Etika bat baduzu, uh, eredu bat bai, ere baratze gintzen? Bai, ni kasi dut uh, e, baratze gintza biologikoan, beraz uh, ez dakit nola, nola egin uh, ez biologikoan eta ez, ez dut nahi diakin. <laughs> Intentziboa ez? Ez, ba, gero baratze gintzen... Mm, intentsiboa izaten alda da, lur, eh, lur guti ditu uh, baratzegintza egiten duzurarik, beraz eh, beti lurra landu behar duzu eta mm, eta beraz bai intentsiboa izaten alda zentzu hortan baina ez uh, kimi, kimikoekin eta mm. Bozoinik erabili gabe Bai. Albezain bat eskuz lan eginez? Mm, bai, bon, trakto, traktore bat eh, ongietorria da. <laughs> <laughs> Baina, bai, hobeki da... Bon, en eh, baratze gintza biologikoa da agronomiarekin uh, pentsatzen duzu eta eta ez bon, behar behar da ekoiztu hainitz, dirua ateratzeko, baina mm, hobeki da, um, mm, ben, ben, oinarria da agronomia, gero, gero, mm, be, obetzen duzu zure, zure lana, et, gero eta gehiago, baina... Eta tokiari egokituz, ze baratze gintza, edo ze baratze... Nola, barazki, nahi zekun nuke ekoiztu? Onba denetarik ere bai, uste dut bizki importantea dela ez barazki bat edo bi euh, ukaitea, baina gehiago. Um, aro, aro ekin euh, garai, garai euh, bizki komplikatua da baratze bat uh, justu ukaitea... Be, bizki, lan dieruxa delako, eta mm, behar duzu... Anitzago izan, xarxo bai. ere zerbait ukaiteko? Ba, esegur izateko, eta adibidez, ben, mm, eh, joan den urtean ukan dugu da bizki mm, buxti bat, eta eta beraz, eh, barazkibatzuk eh, ongi ongi azidute, ongi handitu dute. Ongi handitu dira, bai. Ba, dira, bai. Eta, eta beste batzuk ez bateri, eta, eta beste hauek eh, ongi handitu, handituko dira uh, eh, berbada uda, uda idor... Eh, idojago batean, eh, eta... Bon. Berda, hori guziari pentsatu ere. Mm, bai, ze bai, Ze bai. klima aldaketa den, eta araberan zer ekoizten alden, eta ze irrisku ez den hartu behar ere bakarrik, eh, mm, bai. barazki ekoizpen bakar tekin. Bai, hori da. Hori ere aldatzen ari da, ikus moldea aldatzen ari da. Ehm, zer da ikus mundia? Eh, eh, pentsatzeko manera eta mm, e, eh, baratze gintzan ere behar da egokitu klima hori bai, Bai, beti, mm, beti urte... Fin, urte batean, e, e, urte bat ez da berdina... ez dakit nola gaiten da, baina ez da, ez da inoiz mm, berdina eta, eta beraz bai... Bisque importante da beti de... Euh, ah, ez dut itzik, baina se remettre en question, biziki importante Ada da eta, eta hori la résilience. <laughs> Allez, gelditzen niz uh, frantsesarekin. Azken kantu bat, entzunen dugu, bai. Eh, partez pentsu dut, eta gero zure demora pasabatzua aipatuko ditugu, uh, eh, ahberuan zehar elkartea, feminista, bai. eta beste demora pasabatzu ere dituzunak, <laughs> baja baten inguruan dantza. Bai. <laughs> Hale, pausa bat, eta hau da, berde prato hautatu duzu? Bai, zuri esker. Ah, azerbaitik ah, erakatsi dauzut ordean. Bai, eh, adi, bai, adi eman kizunan. <laughs> <laughs> Neskaren kanta deitzen da. Berde prato, beraz, noluenek autaturik. Nunda, hemen. Cuando me miras la boca se me corta el Te asomaste a la ventana al final del día En el pecho la camisa solo lo importuna. Querida, me condena sin guardar reposo. Hondo beso y una muerte la que hay en tu rostro. tu rostro. jato neskaren kanta noluen ekautatua eta azken minutuetan, ba, behituko ba, gauza batzua ipatzeko noluen, eh? Ala nola, uh, bai, eskola ikasi duzula, baina nire kultur uh, arloan implikatu zira eta arberoan zehar adibidez elkartean sartu zira? Bai, eh, sartu uh, niz... Uh... Me bigarren edizioa eta gero, beraz, uh, uda, uda, eluden, uh, joan den uh, udan eta eta bizki interesgarria da hor eh, uste dut festivala hori bizki importantea da dela uh, be, bizi arazten du gure ibarra eta eta dibidez joan den hastean eh, ospatuko dugu daberria Beraz, udaberri gaua. Zerretan udaberri gaua. Mm, bai. Eh, egin zerretan zerbait. Bai, udaberri eh, udaberria gaua. Egin dugu, dioko batzuekin eta eta pintxo batzuekin eh, den hori, hori egin dugu isturitzen. Usu mm, gertakariak gertatzen dira artetxean isturitzen. Eta um, zerbeste, hor uh, ekainaren seian izanen da kabarreta bat, biziki, biziki polita izanen da uste dut, eta... Artetxean. Artetxean, bai, eta beraz, uh, talentu guziek, uh, guziak uh, eh, onge etorriak dira. Hala uh, um, aster uh, igoriko dugu uh, izen emaiteak, baina... Mm. Ze izan kantari, musikari, uh, akrobatak <laughs> ez dakit, bai, edo Txin-txin giro, uh, ez dakit, fen, denetarik. Pole dance egineak adibidez. <laughs> pole dance adibidez, gu eginen dugu poldens dance lagun batzuekin. Hala egiten zu pole dance. Bai, eh, bon, da... ez da... Ezagutzen ez duten entzat, ez erda? Ba, alor... Uh, <laughs> ba duzu barra bat, itzultzen, itzultzen dena eta eta be akrobaziak zure, egiten dituzu haren bai, da, eh? Biziki da, bai. ez da batere izanen uh, sexy gauza bat. Ba, ezen, bat ere. Usu ikusten dugu hori filmetan, neska sexyak, hor... Uh, eh, bai, eh, naguk... Eh, bat. <laughs> bat ere. Uh, Entxeatuko gara zerbait pixkat punki egitea edo ez dakigu egino. Gure dugu... batekin egiten duzu gainerat. Bai, ez ditxurekin egiten dut bat, koko ez eta, eta bai horreli erekin, bon, gero ba, ba ditugu beste lagunak e, etortzen direnak, baina... baina um, Uh, eh, Oinaria da istitzu uh, eh, eta ni <laughs> Ado, xikusi beharko da Artetxean ordean ekainan Bai, hori da Eta, eta espero dugu uh, eh, talentu hainitz uh, eh, ukanen ditugula, mm. beraz eh, bai, izenpetuak bai, igoriko dugu jakitea zer talentu ukanen ditugu. Mhm. Eta finitzeko berdin, arberua feministal kartean zirela ere? Bai, eh, elkartea ez dakit, baina, bon, be, usu um, biztan lehartean, eh, enfin, uh, usu, normalki uh, irabetero behin elkartzen gira, ebe, gela batean, gela baterat, i, uh, filma bat uh, ikusteko eta mm, uh, feminismoari buruz. Ah, dos. Eta gero uh, uh, ba, badugu, uh, badugu eta bizki aberrezgarria da euh, hori uh, ere, beraz, uh, mm -hmm. arberokoak nahi baldin badute etorri, euh, ongi etorriak dira. Untxa, noluen butei, eskerzen <laughs> zaitugu, uh, onarturik elgarrizketa hau. Eta bestaldi bat arte, bide ontzuri, bai, baratzen gintzenakian eskolegian. Mile esker hainitz, fanpi. izan untxa? <laughs> Me esker izan untxa, adio.